Eta baratzerat joanen gira, goizuntan, eh, botak jauntzi gabe, baina eh, baratzea, bai, aipatuko dugu, Jakoba errekondo gure gomita baita, egunon? Egunon. Beraz, Jakoba errekondo, gipuzkoako usurbilen sortu zinen mila bederatzen eta iruten eta batean, paisaia kulturalean, berezitu paisaista eta ingeniadoreak gronomoa argi astekariaren eskutik argitaratu berri duzun bizi baratzea eh, liburua eskuragarri da eta badira marka da koaie landaretaz jakintza biltzeari eta zabaltzeari buru belagi emana zirela. Beraz, Jakoba du, baratzea ere iraultza bihurtzen ari dela diozu zergatik? Bueno, ba, jende asko lurrera bueltatzen ari da baratzat, baratzatik abiatuta. Eh? jendea ja, bueno, ba, ardura atuta dago, ba, damakigun bizimoduarekin, lurretik anurrut iratuta, eta, bueno, ba, gure bizitza kalidadea arriskuan, gure osasuna arriskuan, gure paisaia kulturala arriskuan, eta, bueno, ba, hori denai buelta emateko era nere ustez gaur egun ezagutzen dudan onena da baratze batetik anastea. Berpiste horren abia pundua ere, nonbait, eh, gertakari txak batetik eldu dela, krisia, krisia hor dela, eta ondorioz eh, be, berpiztu dela? Bueno, krisiak lagundu du hortan, baina ez da, ez da abia puntua, eh? Nire ustez krisiak ikeragarrizko mesede egin digu alde horretatikan, ba, are eta gehiago bultzatu dudako jendea, ba, bere, bere barazkiak eh, etxean egitera edo baratzean egitera. Kalitatea ere aipatu duzu, eritasun hainitzeko aie, familia initzun gitzen dituzte, badira eritasun behiak ere, horregatik, guai, jendia, janari kalitatearen biradoa? Bai, zalantzari gabe, eh? eta e, behin jabetu gara, ba, aspalditanik e, ba, etxean eta baserrietan egiten ditugun mo, e, mozkinak, badirela onenak e, gure osasunerako. Badakigulako nola egiten diren, eta baita ere ba, egin berriak eta bueno, ba, kalitate gorenikoak direnako ba, balatzetikan biltzen ditugunean. Ordu man ba, osasunarekiko daukagun ardura e, eta, eta ingurumenarekiko daukagun ardurak lagundu dula asko ba, bueno, ba, baratza sustatzeko ba, oain daukagun e, honetan liburu hori idazteak ilan, iduritzen zizautzun gabezia edo eskaz bat bazela emengo liburu gintzan, eskualeriko liburu gintzan, baratzeari buruz, bez, nahi duzu, hortan ere eh, akulatu edo gehiago beste argitaletxeak akulatu? Bueno, eh, jende asko eh, eskatzen ari zen eh, onelako, ez liburu hau, etxik onelako liburuak, nik zetor bide izugarri bat egin beharrean ga, gaudela Euskaldunak, eta ez baratzearekin bakarri, baitzik eta frutagintzakin, ingurumeneko gaiekin, basoak, eraztiak, e, bueno, eta ez da. Eta, bai, ba, nik uste falta izugarria da, hola, batetik euskeraz egindako liburuak, eta beste alde batetik baita ere, e, euskerak e, e alor horretan duen altxorrez, da bueno, euskararen aberastasuna balatzaren inguruan ikaragarria da, izugarria. Eta nik nire ustez e, behar bezala jaso gabe dago, eta bueno, ba, ez, ez liburu honetan jaso delako, baizik eta nik, lan hori ere egin beharra dago, ez Eta beste alde batetik baita ere Euskal Herritik pentsatutako liburua behar ditugu. Adibidez, kasu honetan, ba, e, ba, pentsa, ba, frantzesez irakurtzen diren balatzai buruzko liburuak, ba, gehienak eh, lotuta daude ba, Frantzia mediterraneora, eta Edo gazteleraz, eh, espainolez irakortzen diren liburu asko eta asko italiaratik e, itzulita daude espainolera. Eta horren, karo, gero, ba, egutegiak lanak noiz egin behar dian, barazkiak nola landu eta bar, ba, beti lotzen dira, ba, Tokio hietako egutegietara, eta Euskal Herri Atlantiarra oso, oso desberdina da, eta, bueno, ba, liburu hori, ba, horrela sortu da, ez bai, euskeratik, e, eta Euskal Herritik pentsatuta. E, nun erreiten ari zira, klimari lotua dela baratzea, nun Euskal Herriak badu e, egia iguraldi e, edo klima berezia, ez hori da Europa hmm. mailan zer dugu xantza bat, suerte bat? Dudi gabe, nire ustez... E, suerte bat dugu alde batetik ba, e, e, klima, esan dezakegu, ia tropikal daukagula, hemen Euskal Herria Atlantiarrian, eta beste alde batetikan, arazo bat ere bai, ba, euri asko egiten duleko. Eta euriak, bueno, ba, daukagun ingurumen berezi hau ematen digu, aberastasun eta oparotasun izugarri hau, baino era berian baratzen ba, gaitzen iturri da baitare. Ha? Ah, orduan, ba, horrekin jokatzen zakin behar dugu, eta asmatu. E, aipatzen duzu euri hainitz, e, kasik egan nahi duzu hemen ura edo euriarekin jokatu behar dela, kasik sobera dela, beraz e, eta kasuen eman behar dela? Bai, kasik gabe. Eh? Hemen euria soberan da izugarri, eta hemen baratzetan egin behar duguna da urori nola kendu asmatu behar dugu beste toki batzutaran normalian ura falta da, eh? eta orduan ba, ureztatzeko sistema goia garrantzitsuna. Hemen ez, hemen ura soberan dago, eta hori kentzen asmatu beharra dago, eta hori da ba, liburuaren eh, e, oinarrietako bat ez da. Jakoba errekondo gurekin goizuntan, bizi baratzea liburua argitaratu berri duzu Jakoba errekondo, beraz uh, eh, argiastekariarekin eta harigira hortaz mitzatzen, baraz, baratzean unbait iraultza bihurtzen ari zela erreiten eh, ginuen, eta ipatu duzu bitxikeri klimatikoa Euskal Herri Atlantikoa Europa mailan, Euskal Herri guziak ondutan hartuz, hainitz desberdintasun bada landareetan Euskal Herri mailan? Bai, izugarria, eta kliman bertan ere bai. Eh? E, baina, bueno, horregatik ere esaten dut, eta nik uste eta garrantzituena da, baratze bakoitza eskola bada, eh? baratze bakoitza toki bada, toki desberdin bat, eta uniberso desberdin bat, mundu, mundu berezi bada baratze bakoitza. Eh? E, baina, e, gauza nagusietatik anabituta jakin behar dugu hori. E, lehenengoa da, eguraldia edo klima, beste alde batetik handa lurra, tokilla, ze nora begira daun lur sail hori, eta bar. E, orduan, bakoitzak ikasi beharra dauzka gero gauza horiek. Hala ere bai, hemen daukagun landarekin eta daukaguna beraztasuna izugarria da. E, pentsatu behar dugu, Euskal Herria geografikoki gune aparta dala, berezila dala, eta hemen kultura asko pasa dala eta kultura horiek denen gandik ikasi dugu, eh, etengabe. Eh. Hemen dikan, ba, bueno, ba, erromatarrak, e, Europa itarraldekoak pasadia, juduak pasadira, arabeak pasadira, eta horiek denen gandik zerbait ikasi dugu. Eh. Eta hoien arrastoak eh, ban, denak daude, gure, gure baratzearen kulturan. Gero Ameriketatik ekarri genituen e, eh, janariak baitare, eta orain ere etengabe kanpotikan etortzen ari dira landare berriak eta balazki berriak. Bi udaberri ere bat dituela Euskal eh, aipatzen duzu, eh, udaberri eta udazkena eta hori beste esantza bat dela. Bai, bai, bai, bai. Hori dena onerako da. Eh? Eta hori dena ezagutzen eta erabiltzen jakin dugu eta baliatzen. E, gure gure klima izugarria dala. Eta hori, ba, ono, ba, e, otxuta edo oitura gatikan eh, no, erabiltzea gauza bada, eta beste bada, jakinan eren gainean, ba, hori aprobetsatzeko, hori baliatzeko mozkinak urtean bi aldiz egin alizateko aukera hori, ba, ba, ba, bueno, ba, eskuera daukagu, eta egia da, Eh, oso oso toki gutxitan daudela horrelako horrelako aukerak. Egan duzu baratze bakotsak hasik eh, eskola zela, beraz, ideien partikatzeko ere proposatzen duzu norberak kaier baten atxikitzia? Bez, mm. ze gunean zehar inguziz, ze markaditzan gero urtetik urterat desberdintasunen egiteko? Bai, azkenian, eh, esan deguna, baratze bakoitza mundu bada, E, eta e, baratze bako horretan zer gertatzen dan eta zergatik gertatzen dan jakiteko eta ikasteko kaier batian apuntatzia dagonena. Egiten dugun guzti guztia, ze hazi erabiltzen egiran, landare bat kanpotik ekarri balima dugu, ze aldaera edo bario ditugun jarritan, ze sima erabiltzen degun, zein ilargitan e, e, egiten ditugun lanak, hori dena apuntatzen balima dugu, bi edo hiru urtetan, izugarrizko enziklopedia bat eukiko dugu gure baratzearena, justu gure baratzearena. Erraiten duzu ere, landareak e, eh, prisunak bezala direla, kasik nor eta ez zer. Eta jendarte guziak hola kontsideratua izan balu ere, denboran garaian, mundu hau ezberdina li izan zen? Bai, mundu hau gure munduarekiko ikuskera aldatzen hasteko e, atari bada. Eh? Pentsatzia landariak badira lanor, badian ez. Gu baino irureun da berroketa marmilioi urte gehiago dara matzaten mundu honetan. Eta udaberri betian eh, gira, guai, hainitzek entzuleetan, uh, ala, baratzeetan ari dira. Zer kontseilu eman zinezaieke hor uh, baratzea duten uh, jende guai, egan duzu, ikasi behar dugulasteko itxas bazter edo, ez hain bazter ere, bahnek aldean ere, nola kendu ura, bez, hori uh, zaila da? bai. Bai, ba, bueno, ba, hori, ba, eh, horregatikan e, barazki, ba, hogeita masei barazki aipatzen dira bereziki, eta bereintzako fitxa bat egiten da bereziki liburuan, eta eh, hor nire ustez atal garrantzitsuena trikimailuena da. Trikimailuak, hau da, truko bereziak landare bakoitzari aplikatzeko. Eta beroa, eta eguzkia gustatu zaien, eta lehorra gustatu zaien landareentzako batez ere ba, bueno, urak entze horrena garrantzitsua da, ezta? baratzuria dela, tipula dela, tomatea dela, eh? orduan, eh, nik trikimailu hoiek eh, irekurtzera gombidatuko nuke jendea, eta baten batek balimadu bere trikimailu apartekua, ba, baitare ba, eh, eskintzea, ezta? eta horretarako asmoa daukagu argiatikan web gune berezi bat sortzea liburu honen inguruan, ba, jendeak, eh, jendearen jakintza hori biltzeko eta besteentzako zabaldu alitzateko eta horrela ba, denon artean eskola hori osatu eta aberazteko. Bizi baratzia liburua euskaraz eta edo zoini zuzendua zaio, egan edo asten denari edo berezitua denari janik? Hmm. Bueno, nik hiru irakurle mota ikuste ditut liburu honentzako, batetikan astera dijoana eta ezkerrez dakien dakienarentzako oinarrizko gauzak esplikatzen dira, ba, lurrak ze garrantzia daukan, e, lurrean beti pentsatu behar degula, ez degula landarean pentsatu behar, etxikita lurrean, lurra elikatzen dugulako gero lurrak landarea elikadezan, Gero gaitare, ba, bueno, ba, nola aukeratu tokiak, eta bueno, oinarri, oinarrizko gauzak. Beste alde batetik gan, esan duguna, trikimailuekin eta txukoiekin, ba, lehen dikan baratze egiten duen jendearen txako baitare, ba, beraien jakintza hori, ba, osatzeko, edertzeko, aberasteko. Eta bezalde batetik baita ere, ba, e, baratzarik ez daukan jendearen zako ere. Zetik baratza ez da bakarrik barazkier, baratza da loreak, baratza da gure sendabelarrak, baratza da gure lokarriak egiteko landariak ditugun tokia, baratza da usaidun landareak, frutarbolak eta barrodun, etxearen inguruko landaren unibersoa da baratza. Eta horregatik kan uniberso hori ez jasotzen saiatu naiz edo imajin hori ematen saiatu naiz, ba bertso zarrak, e, olerkiak, esaerak, atxotitzak eta bar e, liburu guztin zehar zertatuz. Eta orduan ba bueno, ba hori ezagutu nahi dutenentzako naiz eta baratzarik ez izan, eta gozatu nahi duten guztientzako ere nik uste egokia dela liburu. Nola eskuratu bururatzeko? Argiaren bidez edo badan manera liburu da edo dendetan? Ba, liburu dendetan e, izango da e, eta baitare argiaren bidez ere eskuratu daiteke. Eta baitare ba, e, Euskal Herriko lagorantxagan badaren bidez, ba, hain ba, izan monjolo zen aurkezpena ere egingo dugu ekainan, datorren ekainaren ez daki bederatzean eta emeretzean dan, nahiz guatzen noin justu. Baina, area inguratzen duenak ere, ba, presillo berezi batien argiako presilloan eh, eskuratzeko aukera izango du. Ongi da, eta Jakoba errekondo, zure altxogaren berri, ala eman dugu Euskali jatietan, eta behagian laste, hainitza, hainitza ikusiko zeitugu, mire esker? Osondo, ondo, ondo izan.